تصير عقيدتي ليس الهوى أو طاعة الشيطان إني حفيد الأسد نسل صحابة شبح أبات حامل القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد aziz birodarlar mana alhamdulillah bugun jihad fiqhini hijrat bobi haqida suhbatlashishga alloh va taolo bizga imkoniyat berdi mana yana shu haqida suhbatlashib turibmiz avvalgi darslarimizda biz hijratni turlariga haqida gaplashdik va uni to'rt turga bo'lib birinchisi vojib bo'lgan hijrat ikkinchisi mandub bo'lgan hijrat uchinchisi uzr tufayli soqit bo'lgan hijrat to'rtinchisi harom bo'lgan hijrat deb bo'ldik biz va vojib bo'lgan hijrat haqida suhbatlashdik endi bugungi darsimiz inshaalloh mandub bo'lgan hijrat haqida bo'ladi alloh nasib qiladigan bo'lsa keyingi hijratlarni ham gaplashib o'tamiz mandub bo'lgan hijrat shunday hijratki musulmon kishi agar kufr diyorida dinini yashirmasdan alloh unga farz qilgan vojibotlarni bajarishga va dinini zohir qilishga qodir bo'lsa unga hijrat qilish muboh bo'ladi ya'ni xohlasa hijrat qiladi xohlamasa hijrat qilmasligi mumkin bu haqida ko'plab nabiy sallallohu alayhi vasallamdan kelgan sahih hadislar bor ulardan ayrimlarini o'qib eshittiramiz inshaalloh abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki kim allohga va rasuliga iymon keltirsa va besh vaqt namozini ado qilsa va ramazon ro'zasini tutsa alloh taologa haqli bo'ladiki uni jannatga kirgizishligi ho u olloh yo'lida hijrat qilsin ho o'sha u tug'ilgan yerida o'tirsin ya'ni qolsin va yana bir hadis bor abdulloh ibn amr roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جئت أبايعك على الهجرة nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi keldi va aytdiki rasululloh sizga hijrat ustida bayat bergani keldim deb aytdi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki va u kishi aytdi ya'ni shu kishi valaqad taraktu abawayya yabkiyani va ota onamni yig'lagan holida tark qilib keldim dedi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki irji ilayhima ularga qaytib borgin fa adhikhuma kama abkaytuhuma ularni qanday yig'latgan bo'lsang shunday kuldirgin deb aytdilar ibn qudom rahimahulloh hijrat unga vojib emas mustahab bo'lgan kishi haqida aytiladiki, hijrat qilishga qodir bo'lgan va kufr diyorida dinni ishor qila olgan kishiga hijrat qilish mustahab bo'ladi chunki unda musulmonlar jihodiga yordam berish o'sha yerda odamlarni da'vat qilib musulmon sonini ko'paytirish hamda kufr ularni munkarga aralashmaslikka imkon bo'lgani uchun u hijratsiz ham dinini qoyim qila olgan uchun hijrat unga vojib bo'lmaydi ya'ni bu yerdagi hozir ikkita hadisni qaraydigan bo'lsak nabiy sallallohu alayhi vasallam farzlarini sanab o'tib kim olloh va rasuliga iymon keltirsa namozini qoyim qilsa zakotini ado etsa ramazoni ro'zasini tuta olsa ho olloh yo'lida hijrat qilsin ho tug'ilgan yerda qolsin olloh uni jannatga kirgizmoqligi haqli bo'ladi deb aytyapti va keyingi hadisda ham bir kishi o'sha ota onasini yig'latib kelganligini aytdi nabiy vasallam qaytgin ularga demak bu ikkalasini jamlaydigan bo'lsak agar kishi vojibotlarni bemalol bajara oladigan bo'lsa u unga hijrat qilishlik mustahab bo'lib qoladi Xoqisin, qilsin bo'laveradi degan gap kelib chiqadi ammo lekin u vojibotlarni bajara olmaydigan bo'lsa qiyinchilikda dinida tazyiqda bo'ladigan bo'lsa avvalgi yuqori darslarda o'tdik uni hijrat qilishligi vojib bo'ladi alloh subhanahu va taolo uni hijrat qilmaganligi uchun unaqalarni joyi boradigan joyi jahannam deb aytib ham qo'ydi ibn qudom rahimahulloh ham aytibdi-ki, agar chunki o'sha hijrat bir kishi vojibotlarni bemalol bajara oladigan bo'lsa kufr diyorida unga hijrat qilish mustahab bo'ladi chunki deyapti u yerda musulmonlar jihodga yordam berish shu yerda odamlarni da'vat qilish musulmon sonini ko'paytirish ya'ni foyda bor u yerda va davomida aytyaptiki kufr va ularni munkarga aralashmaslikka imkon bor imkon bor unga ammo lekin bir kishi kufr diyorida yashasayu farzandlari kufr maktabida o'qisa o'zi ham kufr ishxonalarida aralashib shu kufrga botib yuradigan bo'lsa uni hijrat qilishligi kerak bo'lib qoladi shu va shunga shuni quvvatlaydigan yana bir hadis bor nuaym ibn nuhaymdan o'sha hijrat qilishni xohlagan paytida mana shu sahobiy bani adi qabilasidan bo'ladi bani adi qabilasi unga kelib unga aytadiki biz bilan qolgin va diningni ustida bo'lasan senga ozor berishni xohlagan kishilarni kishilardan seni himoya qilamiz faqat avval yordam berganing kabi bizga yordam berib turasan deb aytdi ya'ni ular nimani shart qilyapti diningni ustida bo'lasan deb aytyapti o'sha paytda bani adi qabilasini bani adi qabilasidagi yetimlarga ularni bevalarga qarab turardi bu sahobiy shuning uchun ular aytdiki shu yetimlarga qarab turgan ishingni davom ettir biz seni diningni ustida qo'yib beramiz senga ozor beradigan kishidan himoya qilamiz kerak bo'lsa himoya qilamiz degan shartlarni qo'ydi shu sababdan u kishini E, hijrati kechikdi qolib ketmadi o'sha yerda hijrati birozga kechikdi keyin hijrat qildi shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki u kishiga qavmika kanu xayran laka min qavmili sani qavming mani qavmimdan ko'ra senga yaxshi ekan qavmi axrijuni e, va aradu qatli mani qavmim mani haydab chiqarishdi va hatto meni o'ldirishlikni xohlashdi va qavmika hafizuka va manauka va qavming sana himoya qilishdi va saqlab qolamiz degan shu gaplarni aytishdi deb aytyapti nabiy sallallohu alayhi vasallam demak hozir bu sahobiyga iltimos bo'lgan seni himoya qilamiz kerak bo'lsa seni o'sha dining ustida qo'yib beramiz degan takliflarni qo'ygandan keyin rozi bo'ldi ammo hozir bugungi kundagi musulmonlarga e, pul taklif qilinsa shu oyligingni ko'tarib beramiz degan takliflar bo'lsa u ikkilanib qoladi ammo u dinini ustida bo'lmaydimi bo'ladimi unchalik ahamiyati yo'q lekin shu pul masalasidan bir yaxshi taklif tushadigan bo'lsa alloh saqlasin bir ikkilanib qolish holatlari bo'lyapti shuning uchun bizni birinchi o'ringa qo'yadigan narsamiz din bo'lishligi kerak undan keyin boshqa narsalar bilan hisob kitob qilishligimiz kerak demak e, mandub bo'lgan ya'ni mustahab bo'lgan hajrat shu edi ammo lekin hozir jihod farzi ayn bo'lgan holatida hukm yana o'zgaradi ya'ni jihod farzi ayn bo'lgan holatida e, u hijrat mandub bo'ladi mustahab unga qarab o'tirilmaydi shu jihod qo'zg'alishlik chaqirilgan tarafga qarab boriladi endi hijratni uchinchi turiga keladigan bo'lsak u vojib ham emas mustahab ham emas uzr tufayli soqit bo'lgan hijrat bu holatda hijrat qilishdan ojiz bo'lsa ham imkon bo'lgan paytidayoq o'sha mana shu xorlikdan qutulishga harakat qilishlik sharti bilan bo'ladi ya'ni bir kishidan hijrat soqit bo'lmaydi illo imkon bo'lishi bilanoq ana shu yurtdan chiqib ketishlikka harakat qilib yurishligi bilan shart qilinadi ya'ni biz bizdan soqit bo'ldi deb o'tirib olmaydi u imkon bo'lgan paytidayoq chiqib ketishlikka doim harakatida yuradi va uni kutib turadi shuning uchun ibn qudom rahmaulloh hijrat qilishdan ojiz bo'lgan kishilar haqida aytadiki hijrat qilishdan ojiz bo'lgan o'sha ayollar zaif hol zaif hol kishilar bolalar yoki shu kabi kishilar kasalligi majburligi yoki zaifligi sababli deb aytadi va alloh subhana taoloni mana bu oyatini o'qiydilar illal mustadafina minar rijali wan nisai wal vildani لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك fa الله أن يعفو عنهم وكان الله kana Allahu mana faqatgina biror chora topishga qodir bo'lmasdan hijrat yo'lini istab topa olmasdan chorasiz qolgan kishilar ayollar va bolalar borki bundaylarni shoyat alloh va taolo af qilsa zotan alloh af etuvchi va mag'firat qilguvchi zotdir deb aytyaptilar demak bu holat ularga hijrat mustahab bo'lganini bildirmaydi ya'ni xohlasa hijrat qilib xohlasa hijrat qilmaydi degan gap kelib chiqmaydi bundan e, ular hijrat qilishga qodir bo'lishmaganliklarini anglatadi hijrat o'zi aslida e, la yukallifulloh nafsan illa usaha yoki bo'lmasam o'sha Alloh subhanahu taolo bir kishiga faqat qodir bo'lgan narsasini yuklaydi yoki fattaqullohmastatotim qodir bo'lganingizcha Allohdan taqvo qilinglar oyatlarga ko'ra qodir bo'lgan kishiga yuklanadi hijrat hadisda ham keladi nabiy sallallohu alayhi vasallam va e, e, amartukum bi shay'in fa'tu minha agar sizlarni bir ishga buyuradigan bo'lsam undan qodir bo'lganligini qodir bo'lganinglarni olib kelinglar ya'ni qodir bo'lgan ishlaringlarni qilinglar deb aytadi nabiy sallallohu alayhi vasallam mana shu e, hadis oyatlarga ko'ra hijrat qodir bo'lgan kishiga yuklanadi qodir bo'lmagan kishiga yuklanmaydi demak biz bu holatda ko'rdikki ular hijrat qilishga biror chora topolmadi va hijrat qilishga yo'l istab unga ham chora topolmadi mana shundan keyin ulardan hijrat soqit bo'ldi ya'ni uzrli bo'lib qoldi ular ular bir o'z o'zidan o'tirib toqatni o'zidan yasab olgani yo'q biz hijrat qilishga qodir emasmiz hech qanaqa hijratga harakat qilmasdan turib biz hijrat qilishga qodir emasmiz imkonimiz yo'q deb o'tirib olgani yo'q avval ular harakat qilib ko'rdi yo'l qidirib ko'rdi chorasiz bo'lib qolgandan keyin alloh subhana taolo ularga uzr berdi endi hijratni to'rtinchi qismi harom bo'lgan hijrat demak hijrat ba'zi o'rinda harom bo'ladi ekan qachon harom bo'ladi musulmon kishi fitnadan omonda bo'lib dinini vojibotlarini qila oladigan kufr diyorini tark qilishi bilan birinchi o'rinda shart qilinyaptiki musulmon kishi fitnadan omonda bo'ladi dinni vojibotlarini qila oladi kufr diyorida va u yerda bir ish ish bo'lib turibdi e'tiborga loyiq bo'lgan ish agar shu kishi o'sha yerdan ketadigan bo'lsa uni tark qiladigan bo'lsa o'sha ish to'xtab qoladigan bo'lsa ana shu diyordan hijrat qilishligi harom bo'ladi ya'ni musulmonlar uchun katta foyda bo'lib turibdi bir ishda işte. o'sha diyorni tark qilsa o'sha ish to'xtab qoladi mana shu paytda o'sha kishiga hijrat qilishlik harom bo'ladi masalan bunga bir olim bo'lsa tavhidni xalqqa tushuntirib turgan bo'lsa olim bo'lsa u ketishligi bilan xalq shirkka ketib qolishlik ehtimoli bo'ladigan bo'lsa u kishini hijrat qilishlik harom bo'ladi yoki bo'lmasam musulmonlarni jihodga va o'sha e, boshqa amallarga tezlab turadigan yaxshi olim bo'ladigan bo'lsa u ketishligi bilan uni gapiradigan odam yo'q unga harom bo'ladi yoki bo'lmasam bir kishi yaxshi bir tashkilotda ishlaydi dinini vojibotlarini bemalol bajara oladi shu bilan birgalikda va u undan katta foyda kelib turibdi musulmondan jihodiga yoki bir katta madrasalarga foyda bo'lib turibdi u ketadigan bo'lsa shu ish to'xtab qoladigan bo'lsa uni ijod qilishlik harom bo'ladi to'xtab qolishi mumkin bo'lgan yana bir foydali ishlardan e, jihodga tayyorgarlik ko'rish masalan bir kishi bor sportsmen musulmonlarni doimiy tayyorlab jo'natyapti o'sha yer yoki musulmonlarni dinda ta'lim berishlik bir madrasa bor doimiy o'qitib sahih aqidani ularga o'rgatib turibdi yoki bo'lmasa musulmonlarni himoya qilib turadigan bir sayid kishi bor u ketishligi bilan musulmonlar qattiq aziyatda qolishi mumkin va shunga o'xshash kabi ishlar kiradi bunga ana shu kishilarni hijrat qilishligi harom bo'lib qoladi Shavkoniy rahimahulloh aytadilarki, foydali ish deganda musulmonlarning bir toifasiga tegishli ish tushuniladi. Masalan, ba'zi amr ma'ruf nahiy munkar yoki diniy ta'lim berishlik e, kabi ishlar. Unda kishiga mana mana bu foydali ishni ushlab qolish uchun hijrat qilmasligi vojib bo'lib qoladi. Ya'ni shu ishni ushlab qolishlik kerak. Shayxul Islom ibn Taymiy aytadilarki, foyda va zararni jamlashlik, yaxshilik va yomonlikni bir-biriga zid kelib qolgan paytda umumiy qoidalarni o'z ichiga oladi ya'ni ikkita yaxshilik bor yomonlik bor masalan dinni ba'zida diniga fitnaga turishligi yoki boshqa ishlar bor lekin musulmonlarga katta foyda tegib turibdi mana shu paytda e, yaxshilik bilan yomonlikni jamlashlik e, o'sha shariatni taqozo qilgan tarozi bilan bo'ladi mana shu holatda kishi e, ikkita ishdan afzalni tanlashligi vojib bo'lib qoladi amr ma'ruf va nahy munkarda e, foydadan ko'ra zarar ko'p bo'ladigan bo'lsa bu ishni qilish shariat buyurmagan ya'ni amr ma'ruf nahy munkarda foydadan ko'ra zarar ko'payib ketyaptimi shariat bunga buyurmaydi balki buni qilishlik harom bo'ladi bundan qaytaradi mana shu sababdan ham foyda va zararni o'lchash shariat tarozisi bilan bo'lishi kerak o'zini kallasidan kelib chiqib e, nafsdan kelib chiqib emas masalan bu yerga oz e, haligi musulmonlarning jihodiga yoki ta'limiga va boshqasiga pullarni oz moz yordam berib turibdi lekin dinida katta zarar bor katta fitna bo'lib turibdi va buni kishini hijrat qilishligi vojib bo'lib qoladi ammo lekin dinida uncha fitnaga uchramayapti va lekin musulmonlarga katta foyda berib turibdi bu kishini hijrat qilishligi kerak bo'lsa harom bo'lib qoladi shuning uchun buni shariat tarozisi bilan o'lchanadi agar biror kishi bo'ladigan bo'lsa buni e, biror bir ahli ilm bilan maslahatlashish kerak ammo yana qaytarib o'tamiz jihod farzi ayn bo'lgan paytda bu holatlar umuman tubdan o'zgaradi hamma kishini musulmonlar uchun qodir bo'lgan kishini yordam berishligi vojib bo'lib qoladi pul bilan bo'lsin mol bilan bo'lsin ho badani bilan bo'lsin ho siloh bilan bo'lsin shuning uchun bunaqa ishlarda ahli ilmlar bilan maslahatlashishlik kerak ba'zi holatlarda agar u kishi e, jamoa amirlari bilan yoki boshqa kishilar bilan gaplashadigan bo'lsa musulmonlar uchun katta foyda keltirishligi imkon bo'ladigan bo'lsa e, u qolishligi mumkin o'sha yerda shuning uchun bu holatlarda yaxshilab qaralishligi kerak foyda zarari shariat ko'rsatgandek o'lchaniladi o'zini kallasidan kelib chiqibmas yana bir mavzuyimiz bor shu bilan inshaalloh tugatamiz alloh qodir qilgancha fathdan keyin hijrat yo'qligi haqida fathdan keyin hijrat yo'q ya'ni bizni diyorlarda e, la hijrati badal fath deb ko'p aytiladi ya'ni fathdan keyin hijrat yo'q bu hadisni o'zi to'liq talqini qanaqa buni biz hozir inshaalloh ko'rib chiqamiz nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki la hijrata ba'dal fathi endi davomini eshitamiz bu hadisni davomi bor valakin jihadun va niyatun va ida istanfartum fanfiru qarang nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki fathdan keyin hijrat yo'q lekin jihod va niyat bor qarang jihod va niyat bor agar jangga chorlansanglar qo'zg'alinglar bu muttafaqun alayh bo'lgan hadis buxoriy va muslimda kelgan bu hadisda ma'nosi biror yer fath qilib islom diyoriga aylansa undan hajat qilish shariatda yo'q ekanligini anglatadi ya'ni bir yerni fath qilinsa islom diyoriga aylansa u yerdan hijrat qilish yo'q ekanligini anglatadi bu tabiiyki bir yer musulmon diyori bo'ladigan bo'lsa u yerdan hijrat qilinmaydi ammo u yerda dinini vojibotlarini umuman qilinolmaydigan bo'lsa azonlar man qilib qo'yilgan ayollarni hijob qilish man bo'ladigan bo'lsa u yerdan hijrat qilishi kerak bu hadisni o'zi vorid bo'lishini sababi makka fathidan keyin ba'zi fathda qatnashgan sahobalar makkadan madinaga hijrat qilishlikni xohlashgan edi shuning uchun e, bu hadisni boshqa hijratlardan farq qiladigan xos makkadan madinaga bo'lgan hijrat kesilganini anglatadi desak ham to'g'ri bo'ladi ya'ni xos makkadan madinaga bo'lgan hijrat yo'q ekanligini anglatadi mana shu hadisda shunday tushuniladi va makka fathidan oldin hijrat qilgan o'zini sahobalardan o'tib bo'lganini anglatadi ya'ni makka fathidan oldin sahobalar madinaga hijrat qildiku mana shu hijrat qilgan o'zini ahlidan o'tib bo'lganligini tugab bo'lganligini anglatadi bu hijrat yana ham yaqinroq ikkinchi ma'no bor najjosh ibn masud Odiyan e, anhudan rivoyat qilingan hadis u kishi aytadilarki Makka fathidan keyin Abu Mabbat bilan Rasul sallallohu alayhi vasallamning oldilariga e, keldim. Ya'ni u kishi e, akalari bilan Nabiy sallallohu alayhi vasallamni oldilariga boradilar. Va aytadilarki: "Faqultu bay'ana alal hijra." Nabiy sallallohu alayhi vasallamga aytadilarki, akamga shu hijrat ustida bay'at bering, ya Rasululloh, bay'atlashing deb aytdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, faqol madatil hijra li ahliha hijrat o'zini ahli uchun o'tib bo'ldi ya'ni hijrat tugab bo'ldi u, u hijrat tugab bo'ldi ya'ni makkadan madinaga bo'lgan xos hijrat o'zini ahli uchun o'tib bo'ldi tugab bo'ldi deb aytdilar u kishi aytdilarki faqultu alaman tubayuna unda nima ustida bay'atlashasiz deb aytdi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki alal islam val jihad islom va jihod ustida ya'ni yaxshilik ustida bayatlashaman deb aytdilar navoiy rahimulloh aytadiki aytadilarki bizni safdoshlarimiz va boshqalar aytishadi kufr diyoridan islom diyoriga hijrat qilish qiyomatgacha boqiy yuqoridagi hadisni ikki xil tavili bor birinchisi makka islom diyoriga aylangani uchun uni fathdan keyin hijrati yo'qligi ikkinchisi ya'ni bu avvalgisidan ham sahihroq tashqi ko'rinishidan afzalligi bilan uni ahli ajralib turadigan maqbul fazilat ya'ni makkadan madinaga bo'lgan hijrat makka fath bo'lishi bilan tugaganini va makka fathidan oldin hijrat qilgan ahli uchun o'tib bo'lganini anglatadi bu muslim e, imom muslimni hadislarga navoiy rahimullohni shartlar sharhlari ibn hajar rahimulloh aytadilarki bu hadisni ma'nosi kibor sahobalarga maqbul bo'lgan ya'ni madinaga vataniga ko'chishlik deb atalgan hijrat kesilgan tugaganligini anglatadi faqat jihod sababli hijrat qilish boqiy qiyomatgacha boqiy qoladi shunday foydali ish sababli ilm talabida yoki dinini fitnadan olib qochishlik va shu kabi niyatdagi barcha hijratlar ham boqiy buni kim aytyapti ibn hajar rahmaulloh ibnul arabiy aytadilar kufr diyoridan islom diyoriga hijrat qilish boqiydir bu narsa nabiy sallallohu alayhi vasallamni davrida ham farz bo'lgan va bundan keyin ham din ustida qo'rqadigan kishilar uchun davom etadi kesilgan hijrat deb nabiy sallallohu alayhi vasallam hayotli vaqtlaridagi makka fathidan keyin u kishiga bo'lgan hijrat nazarda tutilyapti ya'ni odamlar aldamasinki makka fathi u nabiy sallallohu alayhi vasallam davridan keyin bo'ldi endi hijrat yo'q bu umuman olganingizda mantiqqa ham boshqa hech narsaga to'g'ri kelmaydi chunki nabiy sallallohu alayhi vasallam xilofatdan keyin zolim podsholar davri bo'ladi undan keyin xilofat tiklanadi degan demak zolim podsholar davrlarida e, dini yo'q bo'lib ketsa ham majbur yashashlik degan gap yo'q bu yerda shayxrislom ibn taymiya rahimahulloh aytadilarki nabiy sallallohu alayhi vasallamni e, fathdan keyin hijrat yo'q va lekin jihod va niyat bor va lekin jihad va niyat bor e, degan gaplariga e, va dushmanga qarshi jihod qilishga bo'lgan hijrat kesilmadi so'zlarini zikr qilgandan keyin aytadilarki ikki so'z ham haq birinchisida o'zini zamonidagi an'anaviy bo'lgan hijrat iroda qilinadi u makka va boshqa arab yerlaridan madinaga bo'lgan hijrat Chunki u davrda Makka va boshqa arab diyorlari kufr diyori bo'lgan. Iymon Madinada bo'lgan. Shu sababdan ham qodir bo'lgan kishi uchun kufr diyoridan islom diyoriga hijrat qilish vojib edi. Ammo Makka fathi bo'lgan paytda boshqa arab diyorlari ham islomga kirishdi va bu yerlarning barchasi islom diyoriga aylandi. So'ng Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, fathdan keyin hijrat yo'q deb aytdi. Chunki o'zi atrof hammasi musulmon diyorlariga aylan bo'lgan edi. Musulmon diyoriga aylan bo'ldi degani hamma bemalol vojibotlarini qila olaydi. azonlar aytiladi ayollar bemalol niqoblarni o'sha hijoblarni ulab yura oladi degan gap aslida ya'ni bizdagi o'ylab chiqarilgan e, ikki minglab masjidlar bor e, va tarovihlar o'qiladi islom faqat u bilan belgilanmaydi masjid bo'lsayu unga faqat devorga hanafiy mazhabda o'qiysan deb qo'yilgan bo'lsa tarovih o'qilsa unga faqat 18 yoshdan tepasi kirgizilsa yoki kirgizilsa ham 1 yilga kirgizilib keyingi yildan yana eski hammom eski toz bo'ladigan bo'lsa insonlar sal tafakkur qilsa o'zini tafakkur qiladigan bo'lsa e, o'zi hijrat qilishlik vojib bo'lib qolganini ham sezadi o'zi har doim talashib yotishlik kerak qizim hijobda borishlik kerak yoki bormasligi kerak doim har yil shu muammo ko'tariladi e, har yili yangi yil haromi haromi har yili ko'tariladi shu muammolar u yerda katta muftiylar lekin yangi yil halol nishonlasa bo'ladi o'qishlar rasmlarga tushishlik uchun niqobini yechsa bo'ladi degan fatvolarni berib tursa bu yoqda bu yoqda tinmasdan e, dinini qoyim qilaman degan yoki hujrada hujrani endi zulmat qilib ko'rsatib hujra hujrada o'qiyman deganlarni ham e, eng xavfli qo'rqinchli odamlar qilib ko'rsatib e, qamayversa dinni qayerda o'rganadi islom institutidami islom institutiga borsa endi Э, haqiqiy o'zini o'sha vataniga xizmat qiladigan qilib chiqarsa tayyor robot qilib qayerda yurish kerak inson iloji yo'q hijrat qiladida э, inson bitta o'sha jag'ini tagidagi soqoliga xo'jayin bo'lolmasa э, oxiri u hijrat qilishligi kerakda aql yurgizadigan bo'lsa ham ko'p narsalar o'zi ayon shuni davom ettiradilarki ibn tayim rahmaulloh fathdan keyin hijrat yo'q deb aytdilar mana shu musulmon diyorlariga aylangandan keyin kufr masiyat yeridan iymon va toat yeriga bo'lgan insonni hijrati uni tavba qilgani kabi bo'ladi va u va bu ish qiyomatgacha boqiy qoladi alloh taolo o'sha aytgandek e, sizlardan keyin iymon keltirib hijrat qilgan va sizlar bilan jihod qilgan kishilar ana o'shalar sizlardandir deb alloh subhana taolo aytyapti bu yerda e, saraflardan bir toifalar aytishadiki bu oyat ichiga qiyomatgacha iymon keltirib hijrat qilib jihod qilgan kishilar kiradi hammasi deb aytyapti shuning uchun e, biz ilmni va haqiqiy manbani haqiqiy o'zini yeridan olishligimiz kerakda o'zini ahlidan olishlik kerak shunda tushunchalarimiz to'g'ri bo'ladi ha bu yerda kubor ulamolar shayx islom ibn taymiya ibn hajar rahimaulloh navoiy rahimaulloh e, bu hadis sharhini aytib turishibdi u faqat o'sha paytdagi mm, xos ya'ni makkadan makka fath bo'lgandan keyin hamma yer islom diyori bo'lib bo'lgandan keyin makkadan madinaga bo'lgan hijrat yo'q endi chunki hamma yer islom diyori bo'ldi degan ma'noni anglatishligini mana aytib o'tirishibdi va undan keyin hadisni davomida ham o'zi muttafaqun alay bo'lgan hadisda nabiy sallallohu alayhi vasallam valakin jihad va niyat lekin jihod va niyat bor agar jangga chorlansanglar qo'zg'alinglar degan gapni ham aytyaptilar shuning uchun bu hadisni o'zi davomini o'qiydigan bo'lsangiz ham ko'p narsalar ayon bo'ladi alloh subhana taolo barchalarimizga ochiq qalb bo'lsin ochiq qalb bersin va o'zini dinini to'g'ri fahmlaydigan kishilardan qilsin subhanak allohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk